ummat ko'rmagandir aslo bugungidek bu g'arliqni musulmon o'lan har joyda sezmas ummat bu torliqni ummat ko'rmagandir aslo bugungidek bu g'arliqni musulmon o'lan har joyda sezmas ummat bu torliqni sezmas ummat bu torliqni olimlar yosh to'kar zindonda muslimalar mahrum ijobdin ummat yoshleri g'aflat ichra ajrimos hayoti dunyodin olimlar yosh to'kar zindonda Muslimlar mahrum hijobdir Ummat yoshlari g'aflat ichra Ajrimos hayoti dunyodir Ajrimos hayoti dunyodir Bu dinning asli tanimi Rasulning tutgan sünneti, Sahabalar tug'an naq yo'l جهاد دور سعادة يوني بودين أسني تنمي رسول صدقا سنتي صحابنا ترغن نقيون جهاد دور سعادة يوني جهاد دور سعادة يوني كافر غاب يلب كشلك سربات Yuturgan tavhid bayrakları Qini shu Ömer Qini Hamza kini bu ümmet erkekleri Kafir hop gelip küçülük serbe Götürgen tavhid bayrakları Qini shu Ömer Qini Hamza kini bu ümmet erkekleri Qini Ümmet Erkekleri, neydi? Tayyarlan mazlum musulman Rabbin yolidiki cenge Kur'an elip kollarına Atlan din himayesiga Tayyarlan mazlum musulman Rabbin yolidiki cenge Kur'an elip kollarına dini himoyasiga tayyorlan ey mazlum musulmon rabbingning yo'lidagi jangga qurol olgin sen qo'llaringga otlangin din himoyasiga tayyorlan ey mazlum musulmon rabbingning yo'lidagi jangga qurol olgin sen qo'llaringga مطلوبين بالدماء سجار تياران أي مظلوم مسلمان Rabbimden yo'lidagi janga Qo'ralg'in sen qo'llaringga Otlang'in din himoyasiga Otlang'in din himoyasiga Otlang'in din himoyasiga